in my business slick, ne? Doppelhaku. Hm, Tommy H. Ist ja, ist ja immer ewiger. Yeah. Was hab ich gedacht, als ich abgefuckt in der Klasse saß? keine Sorge, wir machen das. Such dir endlich Arbeit, mein Junge, ist das, was Mama sagt. Ja, keine Sorge, wir machen das. Die Bewerbungsunterlagen wurden schon wieder mal abgesagt. Keine Sorge, wir machen das. Gassen mit dunklen Schatten, frag, jo, wie ich Kasse mach. Keine Sorge, wir machen das. Pust die Asche von der Hose und geh mich mit dem Beat hinlegen. Real life shit. Brody, lass die Boxen beben. Es ist wieder Montag und der Isar kann kein Geld abheben. Frustration, denn die Chaya gestern hat kein Loch gegeben. Hamburg ist grau und die Wolken pissen Fotzenregen. Vor lauter Menschen, die Erfolg streben, deine Glotze kleben. Schuldenverträge, Gläubiger, die die Steuern heben. Komm im Kreis des Friedens, denn wir sind alle mit Stolz umgeben. Mit den Jungs, die seit 1990 die Fäuste heben. Mit einem Bein im Knast stehen, weil sie betäubte Stoff bewegen. Sünden begehen, weil sie Schmerz mit teuflischen Schnaps aufnehmen. Gekommen, um zu bleiben, hier wird keiner so sein Stolz abgeben. Deshalb siehst du mich mit Hoodie durch die Straßen kreisen. Stirnfalten, Gesicht mit Zahnstocher auf mein Kiefer beißen. Und trotzdem Kummer wird sich Isa nicht vom Wagen schmeißen. Rappe nicht für Fame, ich will Mama am Wagen leisten. Was hab ich gedacht, als ich abgefuckt in der Klasse saß? Keine Sorge, wir machen das. Such dir endlich Arbeit, mein Junge, ist das, was Mama ja. sagt. Ah. Ja. Keine Sorge, wir machen das. Bewerbungsunterlagen wurden schon wieder mal abgesagt. Ja. Ah. Keine Sorge, wir machen Gassen mit dunklen Schatten. Frag, ob wie ich Tasse mach. Keine Sorge, wir machen wissen, das. Mir geht. Was soll ich sagen, man lebt. Immer noch wird gedreht mit Jungs aus der Clique. Ist okay, schicke Grüße an die Wandsbeker Chaussee. Tritt mich nachts mit Lack am Finger und massig einem Tee. Zähle die Tage, kippe einen Schluck auf dem Bordstein. Denk an dich, immer wenn die Sonne auf dein Block scheint. Trinke noch ein und falte meine Hände. Bedanke mich für alles und geh wieder an die Wände. Es gibt nichts zu verschenken, ich brauch Geld Heute als Kind hattest du ich Löcher in den Socken. Trotzdem danke ich Gott für den Segen, den ich habe, denn wir wollen von Problemen an Regentagen in Edens Garten. Ich stell mir Fragen, doch dann höre ich meinen Bruder sagen, ab jetzt keine Halben mehr, wir starten. Den Kampf verdammt mit Hardcore-Funk, bis das Land verstanden hat, was der Brother kann, denn ich bin dran, Tommy Hart. Was hab ich gedacht, dass ich abgefuckt in der Klasse saß? Keine Sorge, wir machen das. Such dir endlich Arbeit, mein Junge, ist das, was Mama ja. sagt. Ja, keine Sorge, wir machen das. Die Bewerbungsunterlagen wurden schon wieder mal abgesagt. Keine Sorge, wir machen das. die Gassen mit dunklen Schatten, frag doch, wie ich Kasse mach. Keine Sorge, wir machen das. Keine Sorge, wir machen das. Oh, oh, oh, keine Sorge, wir machen das. machen darf.